naye hapa mkereketo wa, wa Chadema kutoka all the way Georgia atatueleza jina lake na ah, mpaka kilichomfikisha hapa Washington DC kwa siku ya leo. Mimi naitwa Linda Bizao aka Mrs Mali na kuna wengine wananitambua kwa jina la Linda Express, natokea Georgia Atlanta. Naweza kutueleza zaidi kilichokuleta zaidi yani? Oh yeah, nilikuwa nimemsindikiza mume wangu kimkutano, lakini nikasema this is an opportunity mimi kuja kuchukua kadi ya Chadema even though mimi ni Chadema uh, body and soul, lakini nikaona haipendezi bila kuwa na kadi. Nataka jina langu lipo kwenye orodha na jina langu lipo na mtoto wangu naye nimemchukulia Leila, she's 18 so officially naye amepata na kilichonikereketa hasa mimi na story ndefu sana, kwa nini nimechukia chama kilichokuwa kwenye utawala yeah, yani it's a lot going on. Sisi hata si nianze wapi. Unaweza kutupa kwa ufupi tu kitu ambacho kilichokufanya mpaka wewe ukatereketa mpaka ukakuja all the way Washington DC kuja kuchukua kadi ya mfano kama naona na kazi, mimi familia yangu kubwa Tanzania, kazi cousins wangu wengi wanapata tabu, hawana kazi. Kuna wengine mpaka wanaishi kwa sukari, wananunua sukari dola, sukari shilingi 200, yani sukari kwenye kikombe, hata kununua kilo mtu hawezi kwa afford unaona au ni kazini wangu, unajua inaniuma nikiona nikisikia maisha yao kama vile, yani hali inazidi kwa mbaya ya kwa hiyo yani mmoja mmoja anaongeza namba. Kwa hiyo nikaona na mimi nikiongeza jina langu chama kinazidi kuongezeka, yani it makes a difference. Na kinachokufurahisha Chadema? Ah, oh, man, si nianze wapi? <laughs> Kwanza <laughs> kwanza kinachonifurahisha wana spend pesa zao wenyewe to bring change wanavyopigwa, yani naonaga kwenye mablog wanapigwa Arusha, watu wanatoka damu, wengine wamepigwa mpaka wanakufa, lakini wapo toa wakati tamaa, they are fighting for change. Yani nikiona vitu kama vile nasema man, mimi, na, mean, na mimi niko tayari hata kupigwa. I'm, I'm with them yeah. Kama vile wanasema wengi wao wanasema tuondoshe uoga tuondeshe uoga. Yeah, yeah, nakata kuondesha kama mtu akinivizia kwenye giza akanitia kabali, I don't care, at least uh, I've made a difference. Yeah, he. Kwa hiyo hata leo kesho kesho kuta mkenda Linda amepigwa mkongoto, of course kuna watu watakao watakao. Kwanza ile inawaponza. Unajua watu wanazidi kuongezeka sababu ya hayo mambo. Yeah, kama mimi nimeongezeka because of that. Na, na mengine mengi kusema kweli, sema tu muda mdogo na nataka kuambia nini uh, wapenzi ambao bado hawajavutiwa na haya uh, chama cha Chadema kule Tanzania pamoja na hapa yeah, unajua kuna koga na rumors nyingi zina, zina, zina spread mitaani. Oh, ukijiunga Chadema familia yako itateswa, sijui ukifanya hivi. Yani huo hiyo yote ni just rumors. People please go, yani jiungeni, msiogope, msi acheni uoga. Unaona, kama wewe kweli unapenda nchi yako kwa nini sasa unakuwa mwoga ukiona ndugu zako anateseka? Nakupenda mabadiliko. Eh, na unapenda mabadiliko kwa nini? Kwa hiyo wewe jionyeshe truth just show your true colors when Chadema they, they like it they don't like it sio zao wenyewe. Mhm. Yeah, na yani hamna kitu cha sijui uta, utateswa familia yako sio itafanywa tabu sababu wewe umejiunga Chadema. Hiyo ni kukuatisha tu. Yes, just go. Kama ndio hivyo uh, uh, makamanda wangekuwa wameshateswa sana. Ingawa of course wameteswa sio utani, lakini haimaanishi kwa sababu wao wako Chadema then familia zao zitateswa. No, msitishike. Please just join. Let's make a change. Sasa hivi kama umeshachukua ah, kadi ya Chadema na washakuweka katika fungu ambalo la wanachama wa Chadema, je, unajisikiaje? Ah, I feel so good. Kwanza najiona mimi shujaa. Najiona mimi siogopi na nimepiga picha kibao na nitasia kwenye Facebook. I will share them. I want so many people to just follow my steps. Uh -huh ya yani, nimefurahi sana kusema kweli sana sana sana sana, na tunaona nguo yako Chadema nzuri ambayo umeidesign kweli imevutia kweli, na kuweka vibendera ambavyo za rangi ya Chadema pamoja na, na mshono ambao umeshona. Je, unatoa changamoto gani kwa design ambayo wewe umeshona na watu wameiona katika picha? Ah, mimi natoa changamoto hii design niliyoitoa ni uh, sana sana kwa watu wa kizazi kipya. Sitaki waukute mavazi ya Chadema kama vile boring ya magwanda tu, yani yamechoka. No, yani unaweza ka design yoyote, mradi una, una, una present chama. Kwa hiyo ndo nika design hii kama ya kileo leo is so nice, yani mtu yote anaivaa, hata CCM unaweza kaivaa. Chama chochote utatamani kununua hili gwanda, I tell yani utaivaa tu. Okay. Na ulisema kwa wewe ni Tanzania maarufu, je, wanakutambua ni kama nani? Mimi miaka ya 80 wakati nikiwa 18 years old nilishaikuwa na basi linaitwa Linda Express. Ni kitu ambacho kilikuwa kipya na kitu cha cha ajabu sana katika umri wangu kuwa na basi kama hilo, na basi langu lilikuwa maarufu mno, kwa sababu basi langu lilikuwa likitembea na AC. Katika mabasi yote walikuwa wana, wana, wana stop AC zao sababu ya kusave petroli na nini na nini. Mimi nilitoa sheria kwa madereva lazima wawashe AC throughout. Kwa hiyo basi langu Linda Express likavuma mno, lilipata nuru. Kwa hiyo nami kama maarufu sana because of that, and then baadaye nikajiunga na mambo ya urembo, nikasponsor uh, matukio mengi sana Miss Tanzania, Miss Kinondoni, Miss Temeke, nishafanya fashion shows nyingi, hair shows. Wanamuziki wengi walikuwa wakija Tanzania, saluni yangu ndio ilikuwa sehemu yao wakijiandaa kina ya Beli, kina Kofi Awilo, yani wanamuziki wengi kusema kweli nilikuwa wanakuwa wanapata huduma mean, kwenye saluni yangu sorry. So hiyo pia kanipa umaarufu fulani, na hivi sasa hivi mm, najishughulisha na mambo ya kudesign nguo za kike ambazo soon nitazi uh, nitazi introduce rasmi na minyo ile wakati nashughulikia nguo za kike nilikuwa na, na, nilikuwa na maduka kama manne ya Milano, lakini kutokana na recession nimepunguza matatu, nimebaki na moja ya na website yangu ipo ya nguo zangu duka la, la, la, la duka langu ni www.milanovita.com. Kwa hiyo ndio najishughulisha hivyo sasa hivi. Mtu atakupata kupata kwa njia ya email au kwa njia uh, simu mwenyewe, unaona kwa kuwapa habari hao wasikilizaji ya kama kwenye website yangu unaweza kupata email yangu ya na sim, sim pia ipo kwenye website ya kwa hiyo unaweza kanipata kwa njia hiyo. Umalizia tu ujumbe wa hawa watu ambao wanataka kuambia nini, kuambia tena nini ili wapate kujiunga tena na jamii. Ah, yani hii sema kweli is crystal clear ni kazi ndogo sana, yani hatuna hata haja kukonvinsi watu. Kusema kweli, watu wamekasirika, wananchi wamekasirika. Muda gani? Yani miaka mingapi sasa imepita, wanapewa ahadi za uongo. Sidhani kama kuna kazi kubwa ya kukonvinsi mtu, sema tu wale ambao walikuwa waoga. Kuna watu wanataka sana, lakini hawawezi kujitoa kwa sababu ya uoga. hilo tu ndo tatizo lenyewe, lakini hamna ile kazi ya kusema eti wanze kuelimisha watu, hiyo ishapita kila mmoja sasa hivi yani wamekasirika, they are mad at the RCCM. Asante uh, sana Bibi Linda from all the way Georgia, na karibu sana Washington DC, na nakutakia kila la heri katika wakati wa mahali. Amina, asante sana. Thank you. Why do you